Mirëmëngjes që të gjithëve të nderuar dëgjues ja në këtë mënyrë nis programi i mëngjesit fiks sot Në orën 7.30 minuta është dita zë fil Çdo ditë në Radio Rock Nga ora 7.30 deri në orën 9 Dhe me të tre thuaj Me të tre neve Nuk e dëgjoj Blerinën Mund ta ngresh Ah, po pse? Provoje të ndezësh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe javë të mbarë, se sot fillon java. Sot nis java. Si, po, çdo të hënë. Çdo të hënë dhe si çdo të hënë, mm -hmm. jemi plot uh, motivim ose jo për të filluar javën. Nuk, nuk është e thënë, ha? Nuk është e thënë, po koha është e bukur sot. Të paktën nuk do të duhet ta masim kohën në shi. Ka nisur që të vi pranvera. Kjo është e sigurt tani, kanë dalë lulet në në kumbullat. Ëh. Mm Kjo është shenja që të paktën unë njoh si ardhja e pranverës. Gjithsesi. Mirëmëngjes Altin. Mëngjesi. Altini nuk po na e vën fare. Pikërisht atëherë kur duhet të merret me neve, nuk merret me ne. Po çka kanë dhe? Se po merresh pak me muzikën? Hë, të pëlqen kompjuteri. Ti Altin si më kalove fundjavën? Më thuaj pak. Duke qenë se dje ta ndjeva mungesën diku, rreth orës 12:00. Kjo është shumë e bukur. Thuaj edhe një, po thuaj më avash. Dje. Ndjeva mungesën tënde diku. Ëh. Rreth mesditës. Aty ku kishte shumë bar edhe kështu. Në te parku Rinia. Ah, Kaq po them nuk flas më. Kalova unë aty. Ti si ishe? Ashtu kishte lënë takim dhe ti nuk vajte. Në takim. Më është. Po pse shkove? Po. Pse nuk erdhi? Nuk e di. Më le gjithmonë. Nuk ka problemi kë. Unë jam 12 fiks. Më le gjithmonë. Edhe unë kam gjithmonë fatin e keq ta pres ai nuk vjen kurrë. Mm. Atëherë si e festuat 8 marsin? Meqë nuk jeni takuar bash, po ti si feministe që je, si e ke festuar dje 8 marsin? Unë nuk e festova fare dje 8 marsin. Aha. Uh -huh. Se më duket një nga ato uh, festat që ka histori, po Mm -hmm. Si ka nisur po si është shndërruar në fakt është bërë uh, përtej uh, kufijve të mi të të qenurit feministe. Ashtu. Për shembull dje pashë gra që kishin dalë me njëra tjetrën që po. hëngrën drekë me njëra tjetrën. Kështu është bërë tradita, është vajzat ose gratë që dalin së bashku edhe e kalojnë një ditë kështu. Shoqërinë e tyre si, si në ishullin Lesbos. Po. Ashtu ku më gjen se ka pak variacion, po kjo ishte e trishtuar. Ëh, Po thoja që dje ishte festë e burrave në fakt, mm -hmm. se burrat ishin pushim. Gratë nuk e kishin. Ashtu. Dhe 8 marsi unë them është festë e burrave në një farë mënyrë. Është, është. Është të jesh burrë është përditë festë, ti thjesht nuk e kupton këtë. Më vjen keq. Megjithëse nga, nga ndonjëherë të hmm. tregon se sa femër e fortë je dhe sa forcë femërore ke brenda kur zgjedh mos e festosh fare 8 marsin. Po pse duhet patjetër ta tregosh forcën kur je femër. Nuk mund të jesh e butë. Jo, nuk mund ta tregosh. E ka bërë zoti femrën jo, të butë. Jo, nuk mund ta tregosh me qëllim. Nëse e ke, je po me fat. Nëse nuk e pa. Dhe është e vërtetë që vajzat janë më pak të forta se burrat, apo jo? A jo, këtë s'e pranoj. Okej, okay, dakor, do ta diskutoj. Ti Blendi të, të lutem, mos më bëj, shiko, mos më bëj të vështirë. Mos ke një dell, mos ke një dell nga Korça. Jo, kam ah, jetuar aty, por nuk jam nga Korça. Epo shiko ç'të ndodh pra që kur ke ikur ti në Korçë. Në Korçë sekuestrohen 27 ton kafe kontrabandë. Aha. 27 ton kafe. Po po. Sa kafe pinë korçarët? Si do i kthejnë filxhanët tani korçarët? Thotë që forcat e antikrimit ekonomik dhe policia e Korçës ka sekuestruar të shtunën para mesnatës, do të thotë mund të ishte bërë kafe atë mëngjes mm -hmm. me mhm. këtë. 27 ton kafe kontrabandë që vinte nga Greqia dhe kishte për destinacion tregun shqiptar, korçar, këtë mm -hmm. po shtoj unë. Kjo sasi u kap brenda një kamioni me targa KO, epo s'kish si do të ndryshe do të ishte një kamion i Korçës që të mund ta mund ta shajmë qytetin mm. për për kafepirje dhe thashethemnaja si asnjë tjetër. Nejse, targat nuk po i them, megjithatë mbaronin me D, i cili ishte i ngarkuar me materiale llamarine dhe profile alumini. Policia bëri të ditur se maunia drejtohej nga Sokol Vukatana. Tha dhe mbiemër. E s'ka gjë. Dhe sasia e kafes kontrabandë u gjend e fshehur poshtë ngarkesës metalike të kamionit që i përket firmës Toni SHPK. Mhm. Mm Toni Kafe, ë? Ai pra, ç'u ndodh? E bëmë pak po, fjalë. Jo. Kurse në Vlorë, se nuk dua që t'ia ha hakun qytetit tjetër tradicional, është festuar 8 marsi në mënyrën tradicionale dhe shiko si thotë, tamam siç i pëlqen Blerinës. Mm -hmm. Femrat kanë mbushur rrugët, baret dhe restorantet e qytetit, mm -hmm. ndërsa ajo që binte në sy në këtë festë tradicionale që është festuar buzë detit, ishte që qindra gra dhe vajza i kanë drejtuar ë uh, janë drejtuar drejt xhiros tradicionale të vlonjatëve. Oh, so Gjithandej vihej re festa, bashkia ka dekoruar rrethrrotullimin e zonës Skelës, ku ka krijuar një shportë të madhe me lule dhe urimin për festa të gëzuara. Shiko çfarë titulli ka zgjedhur Gazeta Shqip, 8 marsi, në thonjëza, xhelozon mm. burrat. Dita ndërkombëtare e gruas festohet mes lulesh, dhuratash dhe ceremonish kolektive. Koha e bukur i ka dhënë edhe më shumë ngjyrime pranverore ditës ndërkombëtare të gruas. Kjo ka mjaftuar që nga garderobat dje të dilnin veshjet më të mira të kësaj stine po. dhe femrat kryeqytetase të kapardiseshin majë skarpinave të larta, kapardinave moderne dhe aksesorëve të larmishëm. Festa ka nisur vonë afër mesditës, atëherë kur unë prisja Altinin, falë mm. edhe ditës së diel të pushimit për pjesën më të madhe të femrave në kryeqytet. Prit Altin, Altin hiç. Altini e tha dhe një herë. Altini po feston festën e gruas mbi një grua. Si feminist. Mirë, mirë Blendi. Jo, po bëj shaka. E vërtetë është. Mund të ketë qenë edhe nënë, në atë gjë s'ka. Blendi kot më bën maskilistin e skajshëm se i dhe provat diku tjetër. Oh, dale një sekond. I dhe provat diku tjetër që nuk je fare i tillë. Shkove, po. shkove hëngre peshk të gjallë. Jo, nuk vajta ta. Peshk të gjallë. Dekor. S'e tregoj dot vetë sikur të mundem tashi. Po ti blendi si e ke kaluar fundjavën? Unë e kam kaluar Rrëfehu mirë, pak. e kam kaluar mirë. Çka ka? Rrëfehu pak. Oh, rrëfehu tashi zbërthehu pak. U hap një herë tash. Au. Se unë mbërthet s'ka, t'i mbaj gjithmonë mbërthyer. Po, gjithsesi. Ë, e kalova mirë. E kalova mirë. Ishte ishte fundjavë kështu E vrullshme. e vrullshme, po e festuam edhe atë festën e 8 marsit. Mm. Mm -hmm. Domethënë pati njëfarë kremtimi, megjithatë në Indonezi ishte që ia bënin bukur dhe dilnin në rrugë për protesta? Nuk i, nuk i ndoqa lajme dje, dje mm. bëra pushim në të gjitha kuptimet. Shumë mirë. Ndjekim një këngë që është mm -hmm. kënga e parë për para, emisionin po. Dita Zë Fill, është kënga e parë për Altinin. Janë grupi që të pëlqen ty. Me këmbë të mbarë, e ditë të mbarë. Kush janë këta, Altino? Coldplay? Oh, Planet yeah. Funk. Jo, Planet Funk. Paraffin. M'u dëgjua si, okay. Mirë, shumë e bukur. S'po e them fare titullin e këngës se nuk e them dot. Edhe kthehemi pas pak me një material po për gratë dhe vajzat, po. Paraffin është kjo? Ah, ah, ah. Okej, po këto të fundit ndëshkohen, si të gjitha në fund fundit. Kjo është Radio Rock. Të gjitha femrat ndëshkohen. Dhe më mirë kështu. Rikthehemi në studio, ë uh, dëgjuat në fakt Planet Funk Paraffin. Ishte kënga e parë për javën në emisionin Dita zë Fill. Po, uh, e nisim javën me Paraffin. Jemi ende me inercinë edhe jehonën e e tetë marsit, por nuk do fillojmë të përshkruajmë atmosferën e djeshme se kush ka patur rastin të dalë dhe të shohë se çfarë ka ndodhur e ka parë. Po Politika po do... ka qenë e gjitha në fushatë për mm -hmm. ditën e femrave. Po, po, pa diskutim, femrat janë target grup i veçantë elektoral. Po ti je një femër që shkon shpesh në parlament, dhe parlamenti u hap për të gjithë femrat. Po. E gjithë botës. Nëse burrnore. Unë do ia bëj qejfin vetes dhe e kursej nga ca vuajtje të dielën të paktën, nuk mund të mm. shkoja të dielën në parlament. Ja thash se mos. Mos ishte edhe ti me ato gratë e tjera atje. Jo, jo. Shumë buzëkuq të dielën në parlament. Çfarë kishte? Buzëkuq. Buzëkuq mm. të dielën. Po, më në fund, ngaqë ka gjithë kohës kshu erë pas rroje. Ashtu, ha? Po, të paktën. Të paktën Gratë nikaraguase nuk janë vetëm viktima, madje shumë prej tyre, edhe pse në kushte të vështira ekonomike, punojnë si vullnetare për gra të tjera. Mhm. Gra dhe vajza të keqtrajtuara, të dhunuara dhe të vrara me sëpatë. Statistikat e dhunës kundër grave në Nikaragua, sidomos krimi në familje, vazhdojnë të jenë tronditëse dhe të kenë përmasa gjigante. Ministria e Shëndetësisë e ka cilësuar dhunën në familje një problem të shëndetit publik. Njëzet e një për qind e popullsisë femërore nën moshën pesëmbëdhjetë vjeçare keqtrajtohet, ndërsa nëntëmbëdhjetë për qind e femrave mbi moshën nëntëmbëdhjetë vjeçare, sidomos në zonat rurale të vendit, ato shumë të varfra, ku femrat nuk studiojnë dhe kur kanë mbushur të njëzetat, kanë shumë fëmijë për të rritur. Këtu, femrat ushqehen të fundit pasi kanë ngrënë burri dhe fëmijët, sigurisht nëse ka mbetur gjë, tregon Jamila, njëzet e shtatë vjeçare, e cila ka katër fëmijë, por që ka pasur fatin të punojë në një plantacion kafeje për pak dollarë në ditë në një qytezë të vogël pak orë larg Jinotegës. Shumë prej tyre janë nëna vetmitare dhe jetojnë në Managua, kryeqytetin e Nikaraguas, si dhe në qyteza të vogla të vendit. Ato jetojnë në baraka pa ujë dhe energji elektrike, në kushte higjienike që t'i cilësosh të ndyra në fakt është shumë pak. Shumë prej tyre janë nëna vetmitare dhe jetojnë në kryeqytet ku jeta është shumë e vështirë dhe mund të jetojnë në baraka pa ujë. Pse nuk shkojnë nëpër fshatra ku jeta është më e lehtë? Aty është më keq sepse nëpër fshatra ka baraka pa ujë, nuk ka energji elektrike. Kushtet higjienike janë shumë të këqija, mungon mjeku edhe ka dhe shumë probleme të tjera. Po, si në Tiranë më duk. Jo, po. Tash që e përshkove. Pikërisht, ndërkohë që un po i lexoja, po i thoja vetes po, edhe pastaj në fund të fundit ka shumë vende, nuk është vetëm Nikaragua kur mm -hmm. ku gratë janë po. Në fakt është një rast i mirë për të bërë një analogji edhe një krahasim me gratë në Shqipëri. Po. Edhe gratë në Shqipëri kanë probleme si gratë në Nicaragua, kjo është e sigurt. Mhm. Mm Por uh, nuk e di nëse gratë në Shqipëri gjithashtu ndjekin me të njëjtin pasion telenovelat si gratë në Nicaragua. Besoj se po. Më duket çik kështu, domethënë si punë tepër e vështirë për ty të mundohesh tash të të ngresh ndjenjën e ku di un, uh, seksit të fortë te gruaja, kur gruaja është shumë shpesh kështu. E ngulur para televizorit kohën e telenovelës. E mirë, është, ah. është më e thellë se sa. Si e shpjegon ti këtë? Është për për te kësaj në fakt. Po është. Kishte dalë edhe zonja e parë dje. Mm -hmm. Që fliste, uh, në fakt kishte një përkim domethënë me me këtë gjithë rastin Pango, edhe me datën e 8 marsit, Femra në mes, ishin zgjuar më në fund edhe ca nga OJF-t që merren me me çështjet e grave në përgjithësi. Po më vjen çik çudi se si pritet që të ndodhë një skandal si ky që gjitha këto OJF-të të çohen edhe të bërtasin për drejtat e gruas, kur dihet që të drejtat e gruas dhunohen praktikisht çdo ditë. Jo, në fakt duhet të ketë një ditë e cila në një farë mënyrë të jetë mm. kundër këtyre shoqatave të grave, se mua personalisht më kanë ardhur majë të hundës, Po. Se janë shoqatat më pak funksionale dhe më më patetike që mund të ekzistojnë për momentin, në morinë e shumë shoqatave ja, dhe pra, organizatave. Ja, pikërisht një grua e thotë që fushat shoqatat e grave janë patetike. Po, janë janë një nga ato një nga ato lloj shoqatash ku mm. mezi presin të vjelin projekte, projekte që janë të majme, duhet thënë, edhe nuk realizojnë asgjë nuk e di, bëjnë ca mbledhje grash, bëjnë, nuk e di, janë gratë që sërish përpiqen të ndryshojnë diçka në jetën e tyre duke bërë muhabet, si zakonisht, po kësaj radhe nuk bëjnë muhabet në kafen e lagjes ose nuk mblidhen te komshia më uh, më mikpritëse e pallatit, Mm -hmm. Po uh, mblidhen në një zyrë edhe bëjnë një bisedë. Edhe kjo shkon prej mijëra eurosh edhe nuk e di nëse qytetarët e Tiranës kanë uh, kanë ndjekur dje një fushatë uh, që ishte një nga fushatat uh, duhet thënë më fisnike që u bë dje, sepse tek diga, mos gaboj, e liqenit artificial, kështu thuhet, diga, mm -hmm. uh, Arbër Çepani me lëvizjen e tij ndryshimi fillon nga ty. Uh, mblodhi uh, fonde dhe lekë për Sarën, mos gaboj, për vajzën e cila ka nevojë për një operacion të, po. të dytë në zemër. Operacioni i parë është financuar nga një fondacion gjerman. Tani na duhet të mbledhim të gjithë së bashku lekë që Sara e vogël të bëjë operacionin e dytë, operacion cilin uh, i cili do t'ia shpëtojë jetën. Edhe dje ka qenë uh, ka qenë uh, dikush, ka qenë disa persona në fakt që kanë mbledhur uh, dhurime të, të vogla, modeste të, të qytetarëve për Sarën. Unë nuk e di, do interesohem nëse kjo vazhdon edhe vijon, edhe në ditët uh, pasardhëse, e nëse po, do angazhohem vetë personalisht të lajmëroj në, në radio këtë, uh, këtë fushatë. Mm -hmm. Shumë mirë, ishte, ishte interesante kjo uh, çështja. Valtin. Kam probleme me zërin. Ke probleme me zërin, pa se nuk do këndon. Kam probleme me fytin. Mm. Sot është e hënë, unë po po kërkoj me po kërkoj me me me ëndje ndonjë lajmërim në Big Brother. Nuk e di unë në teatër, në Akademinë e Arteve, në një koncert, në çfarë po nuk po gjej. Teatri, Akademisë së Arteve, të gjitha u ka ardhur fundi. Kush e pa pjesën në teatër Filomena Maturano? Ëh, pse vazhdon të të jo. shfaqen të Unë s'e kam parë. As unë. Okej. Ti s'e pe fare. Ne e pashë mm, mirë. Unë dua të shikoj edhe këtë tjetrën, shpëtoni shpellarin. Po. Doni të dëgjoni lajmin më të rëndësishëm po. nga jashtë. Po. Okej, okay, sigurisht që ka të bëjë me Madonën. Rrudhat në fytyrë, siç e marrim vesh neve, nuk mund të zhduken me pak palestër dhe përkujdesje për veten, pasi mosha ndikon në tkurrjen e fizikut. Dhe askush nuk mund të bëjë asgjë për këtë përveç briskut. Mm -hmm. Ose bisturisë. Kështu që më mirë se kushdo këtë e di Madonna, e cila ka kryer një operacion plastik në qafë për të hequr rrudhat e moshës. Sipas tabloidit Mirror, ndërhyrja i ka kushtuar 7000 euro mbretëreshës së popit, asgjë për të, ëh. Çfarë janë 7000 euro? Asgjë. Po. Kjo e ka bërë këngëtaren të duket si gocë e re, pa asnjë shenjë në pjesën poshtë Kokës. Sikur s'ka jetuar fare. Dora e mjekut u duk qartë gjatë mbrëmjes së ndarjes së çmimeve Oscar, ku Madonna pozoi plot krenari para aparateve të shumtë fotografik në tapetin e kuq. Ndoshta ky është një ves i gjithë njerëzve të famshëm, të cilët hyjnë në kufirin e gjeneratës së tretë, por me siguri kjo nuk i bën përshtypje këngëtares amerikane, e cila dëshiron të duket perfekte, me stil dhe Po ta vlerësoje do të ishte të aty 28, 29 vjeç. Po si si, eh, 28, 29 vjeç, po Mm. si peshë si duket? E peshon me sy dot? Me peshë eh, duhet të jetë diku aty te 49 kg. Dëgjove Blerina. 50 vjeçe 49 kg. Po, po. Edhe pa asnjë rrudhë poshtë gushës. Çfarë do thuash ti me këtë? Çfarë duan meshkujt, ku di unë? Çfarë do, do thuash ti me këtë? Unë po shfletoj në fakt gazetën shqiptare. Edhe mm, po më po më vjen vërtet shumë çudi se fillon java Një, është një uh, lajm, kronikë në fakt. Mm -hmm. Vret të vllanë me thikë për 5000 lekë, 23 vjeçari Alfred Marku ndërhyri për të mbrojtur babanë. E më mirë. Një, ë, një. Pikniku, humbasin tre gjimnazistë në Dajt, dy. Prit se pashë. Është Dajti i rrezikshëm. Jo, pashë edhe lajme të tjera, horror minoreni i pret fytin shitëses, punonjësja nënë e dy fëmijëve refuzoi të jepte falas dy kapuç, tre. Uh, aksident vdes një e plagosen tre të tjerë. Katër. Katër. Prit, Tepelenë vetëvritet brenda në teqe adoleshenti 5. 5. Wow. Nuk ka. Pikoka mm. vdekje. gazeta. Qënka po, gazeta shqiptare sot qënka e mbushur me kronikë të zezë. Jo, kjo është gazeta shqiptare s'do e blema. Jo, ky është problem i madh i medias tonë. Po ta shikosh më tepër duket si uh, fletë lajmërimi për vdekje. Po. Sesa dhe mënyra se si përshkruhen këto vdekje në detajet më të imta ndonjëherë, mm -hmm. mua më duket kështu si skenarët e filmave horror që mund t'i lexosh përditë. Në fakt, kjo është pak eh, pak kundraproduktive, në qoftë se ajo që po mundohemi që të arrijmë është një shoqëri ku nuk ka krim, sepse duket sikur jeta imiton artin ose më shpesh jeta imiton gazetën. Mm -hmm. Dhe kjo mania për të dhënë vdekjen deri në detajet më të vogla, ja preu fytin me thikë, u var me kabel elektrik, e vrau gruan me tre plumba në kokë. Ë? E di çfarë ndodhi? Dhe u gjet nga fëmijët. Dhe fëmijët u gjetën nga komshinjtë. Dhe pastaj thirrën policinë. Gjithë këto gjëra që Më duken mua se janë detajet qoftë edhe të panevojshme për t'u shpërndarë apo shumëfishuar në media. Si duket Verina? Jo, e, mua më, më duket sikur në kohën në të cilën jetojmë, po jo vetëm në Shqipëri, po flas në kohën në në mbarë botën për shkak të medias apo për shkak të shumë faktorëve të tjerë. Mendoj se vdekja në vetvete është shndërruar në mm -hmm. një mhm. ngjarje aq të dobët, po aq të dobët dhe aq të parëndësishme sa nuk e mban më historia. Mm -hmm. uh, Është e vështirë të flasësh për ndoshta në të ardhmen, për për vdekjen sikurse kemi folur ne për ngjarjet, për betejat apo për luftrat në të kaluarën, sepse ë uh, vdekjen e kanë shndërruar në kronika gazetash, mm -hmm. televizionesh. E vërtetë kjo. Madje edhe masakrat, edhe vdekjen në në luftën e, e Gazës, edhe fotografitë që qarkulluan ato fotografi që ishin shumë të vështira për t'u parë, për t'u kapërdirë. nga njerëzit pak e nga pak u shuan dhe u shndërruan në një ngjarje shumë të dobët. Po. Kaq, e nuk flasim më për vdekjen. Kjo është e vërtetë para. Se sot Atër... është mëngjes, koha është e bukur edhe dita zë fill. Po. Ora është 7:56 minuta. Dua që të lëshoj një gjëegjëzë për ata që munden apo ndoshta do të mundohen që ta gjejnë. Ta bëjmë këtë gjëegjëzën apo të themi edhe për do të themi edhe përgjigjen e gjëzës së javës së kaluar. E. Është i zi kur e blen. E kanë gjetur atë. O, gjetën atë? Na kanë dërguar një email. Le ta shpërndajmë çik informacionin. Mhm. Atëherë, në qoftë se më ke, do që të më ndash me të tjerë. Nëse më ke, do të më ndash me të tjerë. Dhe kur më ndan me të tjerë, nuk jam më. Mm. Gjithmonë, në qoftë se ke një gjë të ndë, ndan me të tjerë, s'është më... Dhe kur më ndan me të tjerë, s'është më jotja. Nuk jam më. Jo, nuk, nuk jam më yti, po, nuk jam më fare. Atëherë, kjo është gjëegjëza. Çfarë është që në qoftë se e ke, do ta ndash me të tjerë, dhe kur e ndan me të tjerë, nuk e ke më. Nuk është më. Kujtoj edhe numrin e telefonit 069 20 8 4 4 3 6. Ja ku rikthehemi tek Dita Zë Fill, është, programi i mëngjesit në Radio Rock, ora po shkon 8 pak nga pak dhe sot është ndoshta zyrtarisht mund ta quajmë dita e parë e pranverës. Temperatura do të jetë diku tek 15 gradë Celsius më e larta gjatë ditës dhe dielli shkëlqen mbi Tiranë sikur ndonjëherë. Sikur ndonjëherë Altin. Po. Edhe ti shkëlqen si diell sot je alamet djali. E shoh që je goxha i përgatitur. Se mos me portretin e Hitlerit përpara. Ha, shumë i përgatitur. Sepse bëhet më serioze dhe pak nostalgjik më duket mua kur shikon nga Hitler. Ha? S'e di. Ë, jo, është një lajm. Injan, injan e rusit. Po, pra. Rusi në vetvete. Stalini, po, po. Stalini. Ia mbylli portat Hitlerit. Ah. Kam një lajm shumë interesant që Po, një ka flet pikërisht për Hitlerin, po Bëhet fjalë për kontradiktorin David Irving, i cili nëntë vite më parë u akuzua dhe u dënua në Austri pasi kishte mohuar Holokaustin. Çfarë lezeti ka që ti është kontradiktori? Mm, po. Irving, ha? Kontradiktori Altin, mund të të thërrasim më shumë. Mund program është me Blendin, Blerinën dhe kontradiktorin Altin. Po. Dhe pikërisht kontradiktori David Irving Ka krijuar mm -hmm. një adresë në internet ku shet objekte naziste. Mm -hmm. Mes uh, objekteve mes objekteve kontradiktorit David Irving. Po. Mm -hmm. Të shitura në adresën e përkufizuar nga shtypi britanik si Nazi eBay, ndodhen edhe një tufë flokë të Hitlerit dhe thuhet se edhe një pjesë të kockave të tij dhe të gruas së tij Eva Braun Por edhe shkop që diktatori e mbante për shëtitje. Një shkop që ky e mbante për shëtitje? Pra kemi kocka nga vetë Hitleri dhe gruaja. Yes. Një tufë flokësh nga Hitleri. Yes. dhe shkopin që ai mbante me vete kur dilte për shëtitje. Sweet. Tani kemi një mozaik, uh, një mozaik me mënyrat e të thënurit yes në anglisht. Yes. Të dëgjojmë pak. Dhe, ja, duke folur unë do vërtet. Ti vetëm kështu ta thoka. Yes. Yes. Okay. No. Okay. Gosh. What? What? Okay, uh, kjo mund të jetë një nga pyetjet që kemi një personazh sekret. Kështu po e quajmë. Mhm. Në rast se nuk gjeni dot se çfarë është ë uh, Përgjigja e gjëgjëzës, ta kujtoj edhe një herë gjëgjëzën? Po, po. Ë, kur më ke, do që të më ndash me të tjerë. Në rast se më ndan me të tjerë, nuk më ke më. Mhm. Po, pra, nuk më ke më. Pse ë Pse do ta ndash gjithmonë me të tjerët kur e ke? Ë, ti ti je i gatshëm për ta ndarë dhe kjo është. Se dot nuk e mban dot vetëm. Jo, unë s'e ndaj asnjë. Je një pervers i vogël, prandaj e ndan. Po, gjithsesi, kur më ke, më ndan me të tjerë ose do të më ndash me të tjerë dhe në momentin që më ndan me të tjerë, Nuk, nuk më kemi. Në qoftë se e dini përgjigjen e kësaj, 069 20 84 436. Për të thënë çmimin e atyre që duan të blejnë një tufë flokësh nga Hitleri. Po, sa po. sa bën çmimi? Po, çmimi është 130000 sterlina. 130000 sterlina për një tufë flokësh të Hitlerit. Po, mirë, nuk qenka dhe shumë. Edhe do të thënë që mujori që ka. Tufa e flokëve të Hitlerit është marrë nga berberi i tij, i cili ka ngjitur, ka veshur atë ditë që e ka qethur këpucë me ngjitëse. Sepse po ta shikonte Hitleri që i merrte flokët Do i bënte një gjë të tillë Shumë e bukur kjo E pra kalojmë tek një lajm tjetër Ndoshta pa tufë flokësh nga Hitleri Por gjithsesi interesante edhe kjo këtu Në qoftë se keni marrë vesh Ka një projekt që quhet The Aladdin Project Ose projekti i Aladinit, po. Dhe ndoshta për vende si Shqipëria ku herë pas here ikin dritat, duhet një projekt i tillë. Mua më ikën dritat duke dëgjuar heroin të shtunën në mbrëmje në këtë radiostacion mm -hmm. dhe kam qenë shumë shumë i mërzitur sepse vetëm atëherë kur po më pëlqente po ça ça se se se se ka vëdot Heroin është një program i ri që transmetohet në Radio Rock janë miqtë tanë çunat e gazit Ervin Çuli dhe çunat e gazit Ervin po. Çuli Andi, Andi Kananaj, Arbër Zajmi, Lart Kola, dhe një kache, po, një kache që quhet heroin. Si nuk po na vjen po, asnjëri nga ata në mëngjes, nuk mm. çohet asnjëri në shtatë e gjysmë. Jo, neve po mund, bje... mund t'i ftojmë ata, fare kollaj. Ah, okej. Okay. Heroina është po kamë njëri. T'u lëmë ndonjë gjë këtu edhe dhe të vijnë vetë që në mëngjes. Se ça duan ata le të thonë vetë, mhm. po ti mbylli veshët kur të thonë. Okej. Ishte si, efektet e ndriçimit të mirë ose të keq ndihen prej kohësh, por sipas një studimi të kohëve të fundit, burimi i dritës influencon shumë mirëqenien tonë psikofizike. Mm -hmm. Do thoni ju pse janë me nerva shqiptarët? Ikja e dritave influencoka totalisht në këtë. Pikërisht për këtë problem, Bashkimi Evropian ka nisur një projekt të titulluar Aladdin Project, projekti i Aladinit, në gjendje që të rregullojë ndriçimin në bazë të arkitektëve aktiviteteve, më falni, të përditshme. Për shembull, nëse lexojmë, ndriçimi duhet të jetë më i madh, ose e kundërta, nëse shikojmë televizor. Projekti synon krijimin e një sistemi që ndryshimi i ndriçimit të bëhet pa nevojën e ndërhyrjes së njeriut. Sistemi do të përdorë aparatet e vendosura në trupin tonë, të cilat masin rrahjet e zemrës dhe ndriçimi. Pra kur merr një libër dhe ulesh ti Blerina, mm -hmm. forcohen dritat në shtëpi, sepse e di vetë shtëpia që ti po lexon Të dhënat transferohen në rrugën wireless në një sistem qendror që më pas rregullon dhe sistemin e ndriçimit të shtëpisë. Eksperimenti i parë i kësaj është bërë në Austri dhe në Gjermani, më pas në Itali me rreth 100 të moshuar. Okej. Okay. Do të thotë ata kanë edhe më shumë nevojë për uh... interesante. Un kam një material tjetër, po ndoshta mbas këngës së radhës, po, sepse pra. më kanë tërhequr veshin që nuk flas fare për sport dhe për futboll, ti e ke bërë po. pari. Oh, Tani do të flas për një përzierje interesante, fut, futboll dhe femra, po mm -hmm. pas këngës. Okej, okay, atëherë kënga e radhës është nga Queens of the Stone Age. Ishte vajza e epokës, e, nuk e di. No one knows, quhet kjo. E po dëgjoni Radio Rock. Radio Rock. Rikthehemi në studio, kemi një material për futbollin edhe për femrat. Po. Futbolli po kthehet gjithnjë e më tepër roz. Një lojë femrash. Po. Dhe do gjejmë një sport tjetër më të vështirë, mos u mërzit Altin. Mm. Do ia lëmë këtyre futbollin. Shumë mirë. Do ta mbyllësh me këtë spanjollin që flet mbas kësaj? Ai gjithmonë na përshëndet në anglisht në fillim. Megjithatë thotë që atëherë mendoj se përgjigja është koha. Koha. Mm. Wish you jo, jo, nice jo, week, you're great, por nuk është koha. Përpjekja është e mirë, por nuk është. Faleminderit. Atëherë edhe një herë gjëegjëza është në rast se e ke, do që ta ndash me të tjerë dhe kur e ndan me të tjerë, thjesht nuk e ke më. Ë, uh, kjo është diçka. Dhe tjetra është, nëse gjeni dot se kush është personazhi ynë uh, sekret vetëm duke dëgjuar atë. Kjo është gjëza e dytë domethënë, Tinka Kurti në burg. Ah. Oh, sa mirë. Jo, sa e kam pritur këtë ditë. E dinja, e dinja që do të vinte. Jo, fal, fal domethënë ngatërrova ishte në burg me gratë. Oh, e drejtë, e drejtë. Sa u gëzova për një moment të thashë. Nëse uh, aktorja interpretoi poezi për 8 Marsin, duhet të ketë vajtur në burg te ato gratë të cilat vuajnë dënimin dhe u ka lexuar poezi siç di t'i lexojë edhe vetë Tinka mm -hmm. Kurti që Duhet thënë, është një nga aktorët më të mirë, ëh. Mm, mhm. Me plot gojë. Po. Po. Sigurisht. Ë, uh, nuk e di, unë u bëra një çik edhe kurioz për atë të Spiro Dunit, po thosha që parë. Për në teatër, shpëtoni mm -hmm. shpellarin. Po. Kjo është, kjo është një show maskilist, me sa kuptoj unë. Po. Duan ta vrasin shpellarin brenda nesh, aty do të na sterilizojnë kështu. S'do ta vrasin dot. Nuk munden. Nuk munden ta vrasin. Faleminderit. E di pse. Nuk kanë për ta arritur kurrë. Po shpellarin e kini në natyrë. Dhe pranimi i diçkaje është hapi i parë drejt drejt shërimit, kështu që. Më dëgjove çfarë mm, po, pra. thashë. Po, më pëlqen kur ndërron temën. Ose zbut pak. Ça t'i bëjmë kësaj? Po ku ma gjetët më feministen në emisionin tonë. Më feministen ndër aktivistet mendojeni se sa e vështirë është të merresh me këtë person. E di që kanë filluar më identifikojnë si u ti ajo feministja në radio. Ashtu. Ose si ajo tjetra, po dëgjoni radio. Unë dora vetë. Kalojmë uh, direkt tek futbolli dhe tek femrat. Unë kam horoskopin javor pastaj, po Aha. nuk do e lexojmë më. Horoskopin që s'e do lexoj, do lexoj zinxhir. Okej, okay, uh, okay. unë doja që të sqaroja një herë meqë ishim në një program gjysëm politik këtu, gjatë kohës uh, edhe po flisnim për feminizmin, po. do të thosha, Femrat në fakt nxjerrin politikanët më të mëdhenj në botë. Mhm. Mm dhe e dini kush janë? Kush? Sutjenat. Po. Ah, po, Ato di këtë, di. Bashkojnë të majtën dhe të djathtën. Mhm. Mm Ngrenë pushtetin, pushtetin dhe tërheqin popullin. Po. Prandaj është e vërtetë. Unë s'e dija. Kjo mund ishte bërë një barsaletë për shembull. Kush bashkon të majtën dhe të djathtën Po, oh, mund të bërë një lartë pushtetin edhe tërheq popullin Okej, okay, Altin, më fal Jo, s'ka gjë Ça femre Çka kisha, s'kisha asgjë. Ah, Unë okay, e mbarova atë që kisha për të thënë. Kam Mirë. kam për të thënë romanin Virgjëresha. Po. Kam frikë se merr fjalën Blerina, prandaj po thosha. Ha, Ah, jo. Virgjëresha Ore, po të qenë këto. Okej, dakor, e lëmë të flas më në fund. ta ta ta them unë. Thuaj. Virgjëresha të zotuara është romani më i fundit nga Jeffrey Fleishman, i cili bashkon gazetarin dhe trillimin, ky do të jetë në një nga këto skenaristët e filmave. Mm. Sepse ça kuptim ka pasur për shembull titulli i librit Virgjëresha të zotuara, që këto janë të zotuara për virgjërinë e tyre apo për diçka tjetër. Nuk e di. Ty Pikëpyetja aty të mbetet, aty hmm. nis ke titulli aty pra. përfundon, nuk shkon. Virgjëria kjo plagë e shoqërisë tonë. Po. Ka ca fjalë për ju meshkujt, uh -huh. siç hmm. ishte kjo e fundit. Kush? Ku me të cilat aty e nisni pyetjen dhe aty vetë ajo është përgjigje. Po, është kjo. Feminista. Mirë, para se të lexojmë horoskopin në zinxhir në tre gazeta të ndryshme, Mhm. Që duhet thënë që të tre horoskopet janë gati gati njësoj. Gati gati, të ndryshëm. Po. Unë po lexoj këtë materialin që e kam nisur tre herë, po e treta e vërteta, thotë populli ynë. Futbolli po kthehet gjithmonë e më shumë rozë. Sondazhi rreth 300 milion femra janë të apasionuara pas futbollit. Ekipet më të preferuara janë kombëtarja gjermane dhe Seria A italiane. Mm. Gigi. Një sondazh tregon interesin e madh që po shfaq bota femërore ndaj sportit apo futbollit në veçanti. Femrat afrikano-jugore, vend ky ku do të organizohet edhe Kupa e Botës, janë më të interesuar më të interesuarat për kompeticionet që luhen në vendin e tyre. Ato, sipas një sondazhi, mbajnë vendin e parë të këtij klasifikimi me rreth 62 për qind të shikueshmërisë. Pas tyre vendin e dytë e mban tifozeria braziliane, ndërsa shikueset më fanatike janë ato gjermane, pasi janë plot 92 për qind e femrave nga Gjermania që ndjekin futboll. Mm -hmm. Seria A italiane është kampionati... Edhe këtu te ne ndjekin futbollin, për së largu, kështu. Uh, e ndjekin që të kenë më shumë kohë për të ndenjur me burrat e tyre në fakt. Serie A italiane është kampionati më i shikuar nga i gjithë ky target group 84%. Pas Serie A vijnë me një diferencë të shkurtër kampionatet klauzura dhe apertura 82% të Argjentinës, ndërsa Gjermania përmendet përsëri në këtë listë pasi është vendi me shikueshmërinë më të lartë edhe të botërorit për femra me 44%. Në fakt është kënaqësi e veçantë Altin ty duhet të ta rekomandoj që futbolli për femra është Është goxha i mirë për të parë. Sinqerisht. Jo, unë përveç futbollit, do të shikoj edhe volejbollin që bëhet. Mund të kam thënë, po, Marin po, Barleti, sa që luan po. Duhet të vish të shtunave në orën 11 tek okay. Aslan Rusi. Unë po të them, nuk ka ekip si ky në Republikë sot për sot. Të shtunën që vjen jam aty tek Marin Barleti të kënaqesh. Një orë para. Çfarë ndodh? Ndodh në botërorin e femrave të organizuar së fundmi, rreth 38% e tifozërisë ishte e seksit të dobët. Nese, oh. pra nga rreth uh, 800 milion sportdashës, rreth 300 milion prej tyre i përkasin botës femërore. Mm -hmm. Po femrat janë edhe maniake në shpenzime, sipas hulumtimit të kryer, specialistët nxjerrin edhe disa përfundime që nuk kanë të bëjnë aspak me sportin. Për shembull, femrat, të cilat tërhiqen shumë nga futbolli, janë të predispozuara që të shpenzojnë mbi mesataren në dyqane. Yes. Bëhet me dije se motivi i kësaj sjellje është edhe mosha, duke parë se shumë tifozë janë nën moshën tridhjetë vjeçare. Në këtë moment mund të thuhet se femrat kanë një potencial shumë të lartë kur vjen puna tek shpenzimi. Mhm. Mm Parashikoj një rritje të interesimit të firmave të veshjeve të ndryshme ndaj futbollit. Në vitet në vazhdim presim që firma orësh apo objektesh të çmuara do të kërkojnë që të afrohen me botën e futbollit. Mhm. Mm Ai më shes. Dje, për festën e 8 marsit, duhet thënë është bërë aty diku te universiteti poshtë te sheshi Nënë Tereza, po. i quajtur ndryshe, gara që ka organizuar Rally Albania, ku uh. ka fituar garën stewardesa. Stewardesa. Po, fiton një femër. Po, e pabesueshme. Kanë qenë 50 ekipe femra të njohura. Mm. Ë, nuk e po, di. Rally Albania për femra? Po. Shumë bukur. Më në fund do të thonë gratë kanë demonstruar që edhe ato në makinë janë shumë të zonja. Di di avim. Po në trafik janë me kështu në rrugë janë të thjeshtë. Se na dëgjon Lerina. Okej. Okay. Unë mora vesh që do të jemi sa më gentil. Këtë këtë po kuptoj. Të paktën edhe gjuhën ta zbusim. Edhe unë. Uh, dhe nuk e kisha në lidhje me femrat, e kisha në lidhje me fushatën elektorale. Po. Që do të jo, femrat do u bërtasim, do të vinë basakut, do të vinë basakut. Megjithatë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë premtuar që do të bëjnë një fushatë pa fyerje Mhm. E besoni këtë për një moment? Pas gjithë këtyre gjërave që lëshuan, a dëgjuat juve llafet me me Gerti Bogdanin e me këto budalliqe të tjera që dolën? O zot i madh, nejse. Gert Bogdani është mishërimi i idiotësisë vetë, nuk nuk kam pse të diskutoj për Gert Bogdanin. Ça ça e quan ti Gertin? Është mishërimi i idiotësisë të paktën në media. Hmm. Kur ka një lloj dalje edhe prezantimi në media, nuk e di, nuk e kuptoj. Ai djalë o nuk ka tru, fare. Jo idiot, jo idiot, jo idiot. Aha. Ose uh, e ka e ka dhënë diku tjetër me qera, kastile ose në momentin që ai del para kamerave harron që e ka dhe kaq. Stop whining. Shut up. Kjo do të Shiko, kjo që thashë ishte barsaletë. Jo, jo, kjo është, kjo është plotësisht e vërtetë, megjithatë. Neve nuk jemi pjesë e politikës, kështu që ne mund të vazhdojmë të ofendojmë në radio. Po. po. Ne kush bën për kush bën për çfarë, do t'ia themi troç okay. apo jo. Ëh? Po. Në çdo proces zgjedhor në vendin tonë është paraprirë në miratim një kod i njohur si kodi i etikës, Po. I cili për hir të të vërtetës nuk ka pasur asnjëherë zbatim. Mm, e vërtetë. Sepse të gjithë janë sharë me mbarë pra. Listë, kështu familjare. Po. Gjithsesi, si dhe zëdhënësja e qeverisë Majlinda Bregu, ashtu dhe ajo e kryesisë së Partisë Socialiste Mimi Kodheli, në prononcimet e tyre mediatike premtojnë se do zbatojnë një kod etike përgjatë gjithë fushatës elektorale. Po, nuk diskutohet. Megjithëse ne jemi ende larg ditës së zgjedhjeve, partitë politike Kanë nisur tashmë turin e parë apo edhe të dytë të asaj që me plot gojën mund të cilësohet fushatë elektorale. Në ky shpjegim duhej si hyrje e artikullit që unë gjithë fushatë elektorale, po mirë dihet. Po pikërisht, por do nuk do të shahen më. Do të shahen më fushatë elektorale. Do të shahen vetëm nga disa ose do të shahen kështu ballë për ballë, po jo po, fushatë mediatikisht. Do shahen me shenja. Me shenja. Do të thonë nuk po. do ta thonë me, po ka po, lloj-lloj mënyre. Me dy duar kështu, ë. Shiko, ej. Fjala uh, vret më shumë se plumbi. Unë mendoj, unë mendoj këtë gjë, të paktën që që kjo fushatë elektorale, nëse nëse ka ndonjë gjë të ndryshme, është që është më e egra dhe më e shpifura nga të gjitha deri tani. Të paktën për sa i përket gjuhës së përdorur. Po. Qoftë në disa artikuj në media që janë diskutuar, qoftë në artikuj që bëri ish-ministri për shembull kur fliste për uh, Ardian Klosin, a ku di unë se çfarë, po ka mm -hmm. pasur ato të Edison Ypit me me Robazen e të tjerë e të tjerë e të tjerë, plus kryeministri kur ia këput në një kështu me ato fëmijët atje që flet për jo tredhja, jo ku di unë tash mm -hmm. me mhm. vrimë që në rininë tënde, ato pastaj të orgjive që dëgjuam ditët e fundit. A nuk e di unë këto orgjive s'i kam dëgjuar as unë. Nuk e ke dëgjuar as ti? Jo. Po këto jo. janë pra çfarë ka nxjerrë uh, Gerti Bogdani gjatë uh, ah, okay. gjatë kështu, ka nxjerrë edhe uh, Kështu, gërmat e emrave të njerëzve i thoshte që do të thotë ja ka vajtur me bën e di çfarë e di çfarë kam kuptuar më fal bendi mm -hmm. që mhm. të jo, dal, po unë nga që nuk kam qenë dy ditë e fundit javës kaluar edhe nuk kam patur mundësi që të flas në, në po, radio për këtë çështje në Pango ku, po ju jo për Pangon vetë po për për jehonën ah për jehonën pastaj ku kam qenë në foto jo nga që dhe s'kam qenë një sekondë tash relax Shi, Pastaj kam pirë edhe një gotë verë nga mbrapa, edhe po, edhe i thoja vetes, i thoja vetes ishte e padiskutuar që fundi i këtij mashkulli do i vinte nga femrat, se mm. nga femrat i nisi tallazet ashtu i përfundoi. Ora kështu thon. Ë po Por përveç kësaj oh, kuptova një gjë që shqiptarin shqiptarin përfshi këtu edhe mua brenda se do më mm. akuzojnë se kjo flet për shqiptarin sikur të mos ishte ajo vetë. Sikur vetë kjo është kineze. Po, jo po, unë këtu jam e përlyer në mëkat si të gjithë ne së bashku. Ëh. Uh -huh. uh, Uh. Mund të hedh mund ta hedhësh në erë, si për shembull në Gërdec. Shqiptarin mund ta hedhësh në. Mund ta vrasësh. Mund ta zhveshësh në të gjitha format e tjera dinjitetin dhe personalitetin e tij. Ose mund edhe ta zhveshësh kështu, lakurish. Ai nuk reagon. Ai nuk reagon. Po po i cenove moralin. Shqiptari të ekzekuton. Ashtu. Po. E, kjo ishte si me ironi, ë? E kuptove çik ti? E kuptova. Ishte si me të futme. Po. Por Okej. Okay. Unë them dalim aty përjashtë. Edhe një herë. T'i zhveshim gjithë njerëzit që ka në rrugë. Më duket se këto gjërat e reja duhen përsëritur. Ora është 8:23 minuta. Ora është një uh, objekt që ne përdorim për të matur kohën. Po, mhm. përsëris po. këtë. Dhe pyetja për sot është, në rast se e dini, mund të na dërgoni tek 069 20 84 436 069 20 84 436. Bashkë me këtë fitoni edhe të drejtën për të luajtur një këngë që mund ta dërgoni bashkë me përgjigjen, këngën që dëshironi të dëgjoni, por ishte në rast se e ke, do që ta japësh dhe momentin që e jep nuk e ke më, nuk është më. Ah. Kjo është përgjigja ose të gjeni kush është ky personazhi që thotë këto pra. Mm. Who is your daddy? I'm a cop, you idiot. Ha? I'm a cop, you idiot. Unë e gjeta kush është. Ti e di se kush është. Po. po. Shumë mirë. Mjafton të na dërgoni emrin e këtij personi. Po e shkruat dot. Çikë e vështirë për të shkruar. Gjithsesi. Ora është 8:21 minuta. Uh, tani do të ndjekim këngën e radhës që në mos gaboj duhet të jenë Arctic uh, Monkeys do rikthehemi me leximin e horoskopit në zinxhir. Në zinxhir. Për ditën e sotme. Dhe ju kujtoj emailin e vetëm të emisionit tonë po. dzf@radiorock.al. Ne e kemi hapur mund na dërgoni emaile dhe neve do t'i lexojmë. Urime. Të Now. Do it. Stop it. You lack discipline. Bitch, you idiot. Arnoldi. Ky është Arnoldi. Okej, okay, do të kemi një personazh tjetër mbas pak, por ai që e ka gjetur ose ajo që e ka gjetur, mund të na dërgojë edhe një mesazh të dytë ku të kërkojë një këngë ose një grup nga i cili do të dëgjojë. Edhe neve do ta luajmë atë këngë. Faleminderit. Ndërkohë mbetet në fuqi gjëegjëza. 069 20 84 436. Mirë fare, tani unë e kam orën 8.25, Blendi duhet ta ketë 8.28 Unë mund ta kem sa të dua Po, Altini duhet ta ketë, s'e di, sa duhet ta kesh ti? 8.27 8.27, është shumë mirë, me këtë sinkroni orësh fillojmë lexojmë edhe horoskopin Patjetër uh, Dashi, sot hëna në shenjën tuaj, uh, Ky horoskop është për zotin Tako, të cilin e përshëndesim sot. Sot hëna në shenjën tuaj ju dhuron emocione të forta, dashuria do të pushtojë mendjen dhe zemrën tuaj, shumë të favorizuar për sa u përket miqësive, një lidhje do të bëhet më e fortë dhe sensuale, intuita do të spikasë në sektorin profesional dhe në studim. Okay. Mirë, zoti Tako. Altin vazhdon çik ma lexo pak demin. Demi. Me kuadratin e hënës tek Luani, me kuadratin e hënës tek Luani. Po. Ke edhe kuadratin, ke edhe hënën, ke edhe Luanin. Dhe tek Marsi. Humba rrugën unë tash. Kap njëri për dorë më sill Terezit horoskopit se s'po marr vesh. Kokforcia, xhelozia, kokforcia dhe xhelozia në dashuri mund t'ju krijojë ndonjë komplikim. Mhm. E pa ka lezet me komplikacione tash, se edhe gjërat fjollë kështu gjithë ditën nuk duan. Nuk shkojnë. Ëh. Për një event mondan me në pamje dhe në sjelljet tuaja, qenka horoskop shumë i ndërlikuar. Për një për një event mondan në pamje dhe në sjelljen tuaj, mbajuni rregullave tuaja të thjeshtësisë. Mhm. Do të bëni figurë më të bukur kështu. Thjesht, thjesht. Do të jesh i thjeshtë Blendi. Faleminderit, faleminderit. Okej. Okay, ë uh, Mbas kësaj vijnë binjakët. Nëse për momentin jeni shkëputur nga shoqëria, Kjo s'do të thotë që nuk do të kaloni një mbrëmje të bukur duke njohur njerëz të rinj. Kaq ishte. Kaq. Mm, okej. Okay. Largoni nga shokët e vjetër dhe bëni njerëz ose bëni miqësi të reja sot. Po. Jemi të gaforja, kjo e hënë do të jetë e bukur për të gjitha aktivitetet me zgjidhje pozitive dhe vendime premtuese. Do të përkushtoheni në maksimum pa u lodhur, të ardhurat tuaja do të rriten, sidomos në qoftë se keni një aktivitet privat, më shumë përgjegjësi dhe ndonjë orë më shumë pune nuk do t'i shqetësojë të lindurit e shenjës së Gaforres, që për familjen duan gjithmonë më të mirën. Luani Me Neptunin tek ujori që ju imponon të jeni i nxituar në çdo gjë, hëna në shenjën nuk nuk shfaqet siç duhet. Hëna në shenjën Luani, do me thënë. Entuziazmi dhe pasioni nuk ju mungojnë. por në momentin e përqendrimit e humbni shkëlqimin dhe motivimin, motivimin. Mos abuzoni me forcat tuaja. Luan, mos abuzo me forcat e tua. Se e dim që je i fortë. Okej, okay, Virgjëresha. Thotë, mundohuni ta shijoni ditën duke qenë sa më entuziast dhe duke u argëtuar sa më shumë, qoftë edhe vetëm me partnerin. Keni fjetur pak dhe fytyra juaj e tregon këtë. Qetësohuni më shumë. Është pak e zbetë. Keni fjetur pak. Dhe duke Ç'ka dashur të thotë autori mm, vallë me këtë shprehje. Gjeresha. Keni fjetur pak. Shenja që do lexoj tani thuhet që është shenja e prizve totalitar. Peshorja. Ti je te Berisha peshorja se ti. Unë di që është Luani faktisht. Qielli juaj sot nuk ka asnjë ndikim negativ edhe pse hëna është në kundërshtim me shenjën tuaj. Fati ka ruajtur për ju nisma që do ta ndryshojnë pozicionin tuaj profesional. Mbështetja morale ose materiale një personi mik ju jep më shumë siguri, për fazat që duhet ta ketë. Perspektivë premtuese për ata që janë në kërkim të një pune. S'e lë rehat nuk e lë. Akrepi. Sot është dita e duhur për t'iu dedikuar kurimeve për pamjen tuaj. Një 7000 euro për shembull për aksion është keq. Po, do të jeni viktima e krenarisë dhe të xhelozisë suaj. Është viktima e krenarisë dhe xhelozisë. Se sot janë gjithë viktimat po, vetvetes, Luani, Akrepi. Po. Të mbeteni i qetë me hënën tek Marsi do të jetë e vështirë. Frenoni impulsivitetin. Ditë delikate e karakterizuar nga nerv nga nervozizmi dhe stresi. Mm. Mos qofsh Akrep sot, ë? Ah, mos qofsh Akrep. Kështu mm. thotë. Dëgjojmë pak shigjetarin. Shigjetari thotë që dita do të jetë e tensionuar. Oh, Altin. Dhe hëna nuk ju ndihmon në këtë. Ndoshta faji për këtë është i dembelizmit tuaj. Një takim me miqtë do t'ju ngrihet morali. Se të bëni hapa falsë. Altin. Se sot më gjesun që kam. Përpara se të bëni hapa falso, reflektoni. Ndoshta është thjesht një zjarr i zbehur. Mua më kanë kërkuar të lexoj peshqit. Po, po ti do ti mund të lexosh peshqit. Përdorni arsyetimin për të zgjidhur një problem të vogël familjar, lëreni mënjanë, nervozizmin dhe tensionin. Nëse jeni të zemëruar, gjeni mënyrën për të sqaruar gjithçka, një sjellje më e natyrshme mund t'ju favorizojë më mirë. Shumë mirë. E pra kështu, këta peshqit ta lënë nervozizmin dhe ndoshta do gjejnë nuse. Pa. Po. Sepse unë po shikoja një lajm interesant në fakt që vinte nga fshati i Beqarëve. Mhm. Mm fshati i Beqarëve. Që janë gjithë shenjë Peshqit, po janë gjithë Peshqit. Ku ku është ky fshat? Shumë nervoz dhe nuk e di pse. Sa duhet të Blerina. Më duhet të shkon ndaj nga. Ku është ky fshat? Nuk të. E bileta të kushtonte shumë shtrenjtë për atë. S'ka problem. Në vendin e njohur si fshati i beqarëve, gjërat kanë nisur të ndryshojnë Më shumë se 100 fshatarë të pamartuar indian po ndërtojnë 6 kilometra rrugë pasi e shohin këtë si shansin e vetëm për t'i shpëtuar izolimit dhe për të gjetur shpirtrat e tyre binjak. Mhm. Fshati Barvan Kala ndodhet në perëndim të shtetit të Biharit. 121 fshatarë të moshës 16 deri në 80 vjeç Thonë se kanë mbetur beqar për shkak se fshati është i vendosur në një zonë shumë të largët. Martesa e fundit po në fshat ka ndodhur 50 vjet më parë. Po ideja është sa Nuk do përfundosh mirë se janë janë 50 vjet akumuluar. Unë mendoj që ka një problem që duhet zgjidhur. Para duhet ditur sa është popullsia e këtij fshati. Po të paktën ka 120 burra të pamartuar pra. Po tash sa burra ka aty? Ora nuk e di. Po po të kishte gra do të ishte martuar me një tjetër. Gjithsesi njerëzit thonë se ata kanë arritur të bëhen uh, ata që kanë arritur të bëhen çift kanë gjetur strehim në fshatra më të afërt me ah, të afërmit okay, e tyre. Kanë vetëm kanë ngelur vetëm është largësia pra. Po, vetëm. Po. Dhe nuk ka as internet këtu si duket. Se mund ta kishin gjetur një nuse. Në Facebook për shembull ose në chat, ku dëgjon që janë këto gjëra se unë s'i përdor. Përveç problemit të largësisë, Vajzat nuk janë të interesuara sepse në këtë zonë veprojnë militantë maoist. Oh. Ah. Në fshat mundohen uh, të kenë shumë pajisje të mungojnë pajisje të domosdoshme. Prandaj duhet si të shkojnë shqiptarët. Si pompat e ujit që nuk punojnë dhe një shkollë që ekziston nuk ka mësues. Ky fshati ku bie. Po më të bëra ata janë të pashkolluar. Duhet të ketë një shkrirje. Stacioni më i afërt i policisë ndodhet 45 kilometra larg. Mm -hmm. Dhe shumë familje refuzojnë të martojnë vajzat me djemtë beqar të këtij fshati. djem beqar nga 67 vjeç. Ku ishte edhe një herë ky fshati? Ky fshati ndodhet në perëndim të shtetit të Biharit në Indi. Quhet Barvan Kala. Këtë vit po shkoj. Kala, që do të thotë Beqar Kala, po. Kala Beqarësh. Unë këtë vit po shkoj për pushime në Indi. Do të them diçka që aty shkollë nuk ka. Rajoni më i afërt i policisë është vetëm 45 kilometra larg. Kështu që kujdes mm -hmm. kur të shkosh. Kujdes. Se mund të mos kthehesh, oh mund të të pëlqejë aty. Sepse kam këtë përshtypjen. Blendi takova ca indian rrugës, ndje. Mm -hmm. Mm. Edhe më thanë falenderoj Blendin për publicitetin pa lek që i bën Indisë në të gjitha format. Faleminderit. Unë uh, ju lutem. Gjithçka për Indin, gjithçka për Indin. Gjithçka për Indin. Okej. Okay. Do kalojmë te toxicity. Po, ora është 8:34 minuta. Kjo është Radio Rock 104.6. Dita zë fill çdo mëngjes 7:30 oh. deri në orën 9 jemi këtu në frekuencat e e për me 104.6 FM. Rikthehemi në studio pasi dëgjuam këtë këngë që domosdoshmërisht do të të zgjojë patjetër nga gjumi. Është kush ishte Toxicity? Toxicity. Okej, okay, uh, para se të nisim me me bisedat, le të shohim një personazh tjetër audio. Në qoftë se e gjeni dot se kush është ky, edhe ky është një aktor filmash. Do ta mbyllim vetëm me personazhin. Dhe pastaj unë kam një guidë shumë interesant. Mm -hmm. Një guidë nga ato tipiket amerikane që udhëheqin njerëzit se çfarë duhet të bëjnë. Është me siguri hollywoodian. Aktor, po, aktor. Me siguri duhet të jetë film hollywoodian. Hollywoodian patjetër. Shumë mirë. Unë s'e kuptoj këtë kokën e këtij lajmi që thotë Ministria e Brendshme rrit popullsinë me 1.1 milion. A thua Sa se sa ka qenë Ministria e Brendshme ka filluar të hedh farat dhe mm, pret po, pra. të rriten njerëzit aty këtu. Mm. Unë kam një guidë, guidë për ata, guidë për ata që mendojnë se përgjohen. Mm -hmm. Ka disa mënyra të përgjimit të celularëve. Unë mendoj se përgjohem. Edhe unë. Hapi i parë është njohja e personit i cili bën apo merr thirrje. Pak vite më parë kjo ka qenë e pamundur sepse shërbimi me parapagesë i ofruar nga telefonitë mobile në Shqipëri nuk ka bërë regjistrimin e abonentëve. Mm -hmm. Faktikisht ne kemi rreth 2 vjet që e bëjmë këtë gjë me ligj. Ndërkohë pas arratisjes spektakulare të Alket Rizait dhe mikut të tij Paleokosta, tamam Paleokosta, shteti helen u detyrua të nxjerrë ligjin e regjistrimit të çdo numri celular që blihet dhe merret në përdorim. Mm. Aktualisht në Shqipëri është kthyer në detyrim të kompanive regjistrimi i abonentëve. Mm -hmm. Ky lloj identiteti i përcaktuar me të gjithë elementet e tij është pronë e kompanive dhe mund të vihet ose jo në dispozicion të drejtësisë. Unë s'jam dakord fare me. Këtë ligj, ça është ky ligj kështu tash? Gjithsesi, kompanitë celulare që operojnë në vendin tonë kanë bashkëpunuar fort me policinë dhe prokurorinë shqiptare. Një shembull është për të hequr fiksimin. Për shembull, merremi me përcaktimin e vendndodhjes së abonentit. Në ndryshim nga telefonia fikse, telefonia mobile të lejon të flasësh edhe kur zhvendosesh në hapësirë. Pra, përbën një detaj personal të abonentit vendndodhjen e tij në një moment të caktuar. Me pak fjalë, përveç se përgjohesh, të dinë pak a shumë edhe ku je. Në fakt, kjo është një temë Në fakt kjo është një temë interesante dhe materiali është i bollshëm. Pa dash. Këto këto duhet të jenë efekte kur unë kam munguar, se s'i kam dëgjuar. Por ajo që duam të theksojmë është kush përgjohet, pse dhe a përgjohet ligjërisht. Një prokuror në intimitet na ka thënë, ne përgjojmë edhe pa vendim gjykate dhe këtë e bëjmë për të marrë iniciativën e një hetimi kur kemi dyshime. Për të mirën tuaj ju përgjojmë. Ore këtë thonë, edhe muri ka vesh. Nëse del se ai, që domethën i përgjuari është i pafajshëm, uh, ai përgjim nuk paraqitet në gjykatë dhe askush nuk e di që është bërë. Po edhe nëse del i fajshëm, askush nuk e tregon përgjimin. Pra, ka një problem siç e thamë në fillim, kush i përgjon apo të paktën kontrollon ata që na përgjojnë ne. Mm. Sepse unë për shembull, që quhem Poli Hoxha, mund të zihem në kllapa të debatoj në telefon me gruan time, me shefin tim, A po ku di unë me kë tjetër. Përse o zotëri duhet t'i dëgjosh këto biseda? Është pyetja më e thjeshtë të sjell një propozim. Ore një pyetje kam unë për këta hetusit që na përgjojnë. Edhe unë kam një pyetje tjetër. Ha, kjo është pyetja ime. Okej. Nëse merr guximin të më përgjosh, më hidh prangat, ndryshe mos fut hundët në jetën po. time. Por është shumë dakord me dhun. Ja fuzin kot para. Sa kuptoj. Okej, okay, e kemi të gjetur se kush është personazhi. Oh. Personazhi ja bën yes. Është Tanora që shu... e ka gjetur. Është bërë mhm. shumë. Mhm. Mm është Okay. I like it a lot. Ky është Jim Carrey. Ah. Tek filmi Dumb and Dumber. Jim Carrey. Okay. Bravo Anora e gjen. Të dy këta që kanë gjetur sot, ë uh, personazhet tanë nuk kanë arritur që të gjejnë uh, se cila është përgjigja ndaj gjëzës që kemi lëshuar. Megjithatë, nuk kanë kërkuar as ndonjë këngë, kështu që Altin ti mund të vazhdosh të vësh këngët që dëshiron. Dhe vë Gogol Bordello këtë radhë. Edhe ah. një bi. O, bo me këto bordellot që në mëngjes. e kam e gjithë mëndë, se si, se si ndihem. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple, wearing purple. E himni, himni. Ora është 8:48 minuta, po dëgjoni Dita zë fill programi i mëngjesit në Radio Rock. Unë jam Blendi bashkë me Blerinën dhe me Altinin dhe në qoftë se nuk e keni kuptuar ende se si ndihet kriza. Mhm. Mm sepse është një betejë që po ndodh tani. A ka krizë a s'ka krizë? Ë dy krahët e politikës, njëri po mundohet të provojë që nuk ka. Mm -hmm. Mazhoranca tjetri thotë që ka krizë. Megjithatë, Po të shikoni shitjet e makinave, për shembull, do të kuptoni diçka. Po, Makinat e vogla kanë hyrë në modë në Shqipëri. Ndoshta sepse njerëzit e kuptojnë që do t'u kushtojë shtrenjtë, qoftë një kredi për një makinë më të madhe apo më tre, qoftë edhe çmimi i naftës dhe i gazit. Po. Por kjo duket edhe në panairin e Gjenevës, Këtë vit është një panair makinash që ndodh mhm. çdo vit në Gjenevë, në po. Zvicër. Mhm. Këtë vit ka qenë uh, panairi i makinave të krizës, siç i kanë quajtur. po, ky reflektohet qartë nga niveli, domethënë i makinave prurjeve po. të reja. Makinat më të shumta. Si mhm. është kjo? Sipas po. kësaj logjike Renault dhe Peugeot që prodhohen pafund në Francë janë shenjë krize. Po, s'bëhet fare. Kërkesa. Kërkesa kjo do të të gjitha Po edhe kërkesa, prodhimi, oferta, prodhimi, kërkesa bashkë. Po edhe firmat që kanë bërë makina të mëdha deri tashi, mm -hmm. ato mhm. marka. Po. Kanë modele të vogla. Ah, okej. Okay. Ah, okay. Ma çështë dhe është besoj është dhe çështje e prakticitetit. Mhm. Mm Përveç makinat, përpos krizës. Po pikërisht. Po makinat më të shumta që janë prezantuar janë ato ekologjike, ndërsa autoveturat e luksit kanë pësuar një rënie të ndjeshme. Mhm. Mm Prodhuesit zgjodhën modele të vogla për t'iu përgjigjur situatës ekonomike. Ata po përballen me ulje të kërkesës, që në vitin 2009 shënoi prej 40% ulja e kërkesës. Drejtori i Lamborghini për shembull është shprehur se qëllimi i kompanisë është ta ruajë të sigurt markën, investimet e modelet e reja për vitin e ardhshëm do të synojnë arritjen e rekordeve të reja. Rolls-Royce u paraqit në panair me makinën 200 EX, më e vogël se të mëparshmet, ndërsa Porsche paraqiti për herë të parë një motor me naftë Palestina dhe Tibeti janë dy të rinj kosovarë, kështu quhen. Po. Kanë një jetë të zakonshme, por emra të pazakonshëm. Historia e tyre ka nxitur artistin kosovar të zbulojë fillesat e këtij fenomeni, ndërkohë që rrëfimet e tyre i ka kthyer në vetvete në një vepër arti. Mm. Ata nuk kanë emra të zakonshëm, po ashtu edhe historitë e tyre nuk janë të ngjashme me njëra tjetrën. Ajo quhet Palestina, një mm. vajzë 27 vjeçare që jeton në Pejë, ndërsa ai quhet Tibet, një djalë kosovar që jeton dhe punon në Zvicër. Artisti kosovar Alban Muja i ka kthyer ata në një vepër arti. Në dy mijë e pesë realizoi një video intervistë me Palestinën. Të njëjtën gjë ka bërë së fundmi edhe me Tibetin. Palestina ka marrë këtë emër pasi e ëma e saj dëgjoi historinë e dy të rinjve palestinezë, një vajzë që ushtarët i vranë të dashurin përpara syve. Në shenjë hakmarri, në shenjë hakmarrjeje ajo shtyp me makinë disa prej tyre. Në formë solidarizimi mes situatës së atëhershme të Tibetit dhe Kosovës, ka marrë emrin edhe djali që tani i ka kaluar të tridhjetat. Muja i shfaq këto video në një galeri artësh ku përveç se ngjall kuriozitetin e një publiku të gjerë, përcjell edhe mesazhin e një fenomeni në vetvete. Në këto video, thotë ai, unë kam dashur të prezantoj rëndësinë e interpretimit dhe të ndikimit të lajmeve në shoqërinë globale, duke përfshirë këtu edhe lajmet për ngjarje tragjike dhe jo të këndshme që shkaktojnë reagime ekstreme, Koha e shkëlqyer, nëse nuk keni dalë akoma edhe Blerina që tani po luan. I ka hyrë së prapti po, karrigës. Nga fundi i emisionit unë kshu bëj. Nga fundi, tash më vërtet po përgëdhelesh. Ora është 8:54, okay. nuk përgëdhelim, jo, po më thuaj pak kulmin e xhelozis. Kulmi i xhelozis? Oh, s'ta them jo. Kulmi i xhelozis është ndash nga gruaja sepse ke marr vesh që është e dashuruar. që ndoshta ndoshta më vonë, po shiko, kam këtë. Meqë e gjeti Anora se ishte Jim Carrey, personazhi i kaluar. A gjeni dot se kush është ky? Gati? Gati. Shall we shag now or shall we shag later? Edhe kjo nga një film. Duhet ta gjeni, është e kollajt. Shall we shag now or shall we shag later? Altini do ta luaj me hir apo me pahir? Patjetër. Mhm. Mm Ëh. Me hir. Kam një lajm këtu që po shikoj faktikisht është parë, thotë prodhimi i brendshëm 3.158 dollar për frym. I bie domethënë mesatare aty këtu. Kama Sutra e algjebrës, që fle me dy të panjora, jepi. Mesatare aty këtu 3 3 dollar për frym. Apo po, që... kush duhet të jetë kulmi gjeometrisë? Kush është kulmi i tersit për shembull? Po i gjeometrisë. Kulmi i gjeometrisë është të flesh me dy të panjohura perpendikularë. Kama sutra. kulmi gjo kulmi gjeometrisë do jetë të flesh paralele të mos prekësh ah. kurrë. kulmi i tersit. Kulmi i tersit është të fusësh dorën në një thes me femra dhe të nxjerrësh një mashkull. e, këtë e kërkove vetë. Nëse. Okej. Okay, uh, Ora është 8:58 minuta. Ne mbyllim pak nga pak emisionin. Jo, jo, kulmi i pastërtisë për shembull është të të vinë duart era këmbë. Po jo, jo. Kulmi i papastërtisë. Po, po. E ke imagjinatën shumë të zhvilluar dhe për këtë nuk e kam fajin unë. Çka kam bërë me prindërit po. me ty? Gjithmonë më vështirë. Gjithnjë më hot. Po. Për shembull, kulmi i mirëbesimit. Mhm. Është në çan celularet. Të lësh dy kanibale të bëjnë seks oral. Oh, Blendi. Tani vetë do të gjerina. Ky është mirëbesim kështu, total. Ëh? Okej, okay, do t'jua kujtojmë edhe një herë zërin e panjohur të të personazhit tonë për sot dhe pastaj Të gjitha këto. Did you just soil yourself? Did you just soil yourself? Hmm. 069-20-8-4-4-3-6 Dhe gjëegjëza tjetër është ajo që duket se paska qëlluar shumë e fortë Blerina mm -hmm. Askush nuk e gjeti dot edhe ishte kjo Çfarë është që kur e ke do që ta ndash me të tjerët Dhe kur e ke ndarë me të tjerët nuk e ke më S'e gjetën dot Kjo do ngelet deri në fundjavë Kur e ke ndarë me të tjerët nuk e ke më Çfarë është kjo Atëherë 069 20 84 436 për të qenë pjesë e programit të mëngjesit. Nëse gjeni ndonjërën nga gjëegjëzat, mund të dërgoni edhe një këngë si kërkesë tuajën mm. dhe neve do ta luajmë, siç luajtëm The Fray Over My Head pak më parë. Altin ça ke bërë gati? Ëh, uh, Snow Patrol. Snow Patrol. E ka E ka për Blerinën, më duket. Okej. Ti do të përshëndesësh dikë? Kjo është një nga këngët e mia të preferuara. Po, përshëndes dikë. Mhm. Që është duke shkuar diku. E kupton vetë. Po, ai po, po, që po shkon diku, nga ai që përshëndetet. Shut mhm. your eyes nga Snow Patrol në Radio Rock. Kurse kulmi i qylit është që në një banket falas, Ja ku rikthehemi për ta mbyllur, në fakt jemi në fund të emisionit Dita zë Fill çdo mëngjes nga ora 7:30 deri në orën 9 këtu në Radio Rock. Sot e hënë mua e hëna nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen asnjë. As mua s'më po pëlqen. Unë sot kam 1000 gjëra për të bërë. E hëna është manjake. Çdo gjysmë ore kam planifikuar që do të bëj mhm. këtë, pastaj do të bëj atë, pastaj do të shkoj këtu. Unë po flisja pak për kulmet. Nesër. Për kulmet? Po, kam edhe një kulm. Mhm. Kulmin e shoqërimit për shembull. Kulmi i shoqërimit? Po, është të shoqërosh gruan për tek i dashuri. Po, kjo është vërtet kulmi i shoqërimit dy vitet. Erdhi një mesazh i fundit nuk. Po, vjen edhe një mesazh tjetër. Po, kulmi i i kujt? Nuk e di. Po ti Altin mos mm, fol, presim. E kanë gjetur, e kanë gjetur edhe edhe gjegjëzën e sotme. Atëherë, Jamesi, si gjithmonë në orë që e ka gjetur Jamesi, ka gjetur Jamesi. Po, atëherë gjëegjëza ishte kur e ke do që ta ndash me të tjerët, kur e ke ndarë me të tjerët nuk e ke më dhe është sekreti. Po, po. Pra nuk e ke më një sekret nëse e ke ndarë me të tjerët. Ka kërkuar një këngë? Jo, nuk ka kërkuar këngë, mm. duket u pëlqejnë zgjedhjet tona. Mm? Mirë, e përshëndesim Jamesin. okay. Mirë, e mbyllim për sot emisionin. E mbyllim. Ritakohemi nesër po në 7:30 me emisionin Dita Zë Fill. Ju lëmë në shoqërinë e muzikës së mirë përzgjedhur të Radio Rock në frekuencën 104.6. FM gjatë ditës ka programacion. E gjatë ditës ka muzikë të mirë. Po. Ditë të mbarë, e shpejtoni për të mbaruar impenjimet tuaja, hëna fillon fort në fakt. Pra, një sekondë, një sekondë, se kemi një mesazh të fundit, duket nuk po na lë. Shpejt, shpejt, atë. Unë po lexoja mailin, po s'ka më mail këtu. Hm. Ë për emailet e Dita Zë Fill. Po. Po pra, nuk kam një email këtu, po më thonë mua që lexo, lexo. Kam dërguar një email. Po. Po ja, shumë që duhet të bësh refresh nëse e kanë dërguar si fund. Kan kanë bërë një njoftim për shtyp edhe në Vatikan që thonë që të gjitha ato vajza që në krevat thonë o zot o zot, ta kenë të qartë që kjo nuk konsiderohet lutje. Normal që s'ka si të konsiderohet lutje. Nuk është lutje. Se ajo. Ky është njoftimi për shtyp i Vatikanit. E, pas ka patur dy njerëz që e kanë gjetur. Edhe Anora ka dërguar një email okay. që thotë që, "Oh, e ka gjetur edhe se kush është anglezi, uh -huh. është Austin Powers." Okej. Okay. Kjo është e po, drejtë. Po. Është ah. Austin Powers dhe ka kërkuar këngë pastaj nga Savage Garden. Kështu, do ta luajmë në në vazhdim këngën nga Savage Garden. Savage Garden. E them edhe një herë deklaratën për shtyp? Patjetër. Që është? Deklarata për shtyp është për vajzat, mm -hmm. del mhm. nga Vatikani dhe thotë, të gjitha vajzat që në shtrat thonë o Zot, o Zot, kjo nuk konsiderohet lutje, që ta kenë të qartë, nuk konsiderohet lutje. Mirë, e me këtë e mbyllim, nuk ka më mirë. Ë, uh, ridëgjohemi nesër nga unë Blerina, nga unë Blendi dhe nga unë Altini. Ridëgjohemi nesër. Ky është Radio Rock. Shqiptar mos rri por duku.